Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacía. No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular. Tráigame un kush que me haga sentir espectacular. Para celebrar que ya no estás tú para especular ni joderme por todos los culos que tengo en el celular. Hoy se me ve hoy se sale, ser buen ni fiel ya de nada vale. Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males. Como Héctor el Fadero, yo salgo para la calle con dos mijas normales. Y Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor antes yo era un hijo puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti. Ahora hago todo lo que quiero. Solo piensa en mí primero, Tirando billetes adentro el putero. el carajo el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero. Baby, lo neto ya descansa en paz. Me importa un carajo con quién te vas. Dile a tu y que ya no me hace falta. Ahora tengo segras de más. Tengo la blanquita que me hace las plans. La roquerita que se lo meto con tibans. La prieta, la rubia, modelo. Si eso sin contar todas las fans. Yo no estoy para amores de meses. No estoy pa' peleas ni estupideces. Búscate a otro pa' que te beses. Eso cabrón a mí se parece. Cada cual tiene lo que merece. Mamá, mí dile que por mí no rece. Que yo salgo esta noche viro pa' la calle y nadie va a hacer que yo me enderece. Yeah, Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacía. No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino. Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Baby.